Ge hade en son och han hette Jon Hej dundra dudeli, dudeli, dudeli, dej Han ville gå med pigorna på lån Hej dundra dudeli, dudeli, dej så kallte han på rovstuga in Hej dundra dudeli, dudeli, dudeli, dej Där syv och sjuttio pigor stod ut i ring Hej dundra dudeli, dudeli, dej Norr som han kom på Rostuga in Hej dundra duddeli duddeli duddeli dej Där syv och sjuttio pigor bredda hans säng Hej dundra duddeli duddeli dej det var en man som var så god till att lulla så väl han lullade då han gick vall. Det var en man som var så god till att lulla så väl han lullade då han gick vall. Sankt Hansen att det var icke lång Hej dundra dudeli dudeli dudeli dej Men syv och sjuttio vagger kom han på gång Hej dundra dudeli dudeli dej